บุ๊กทู หกสิบสอง soixante-deux, 62. การตั้งคำถามหนึ่ง poser des questions, Poser des questions 1. เรียน apprendre, Apprendre. นักเรียนเรียนมากไหม les élèves apprennent-ils beaucoup, Les élèves apprennent-ils beaucoup ไม่ พวกเขาเรียนน้อย non, ils apprennent peu, Non, ils apprennent peu. ถาม demander, Demander. คุณถามคำถามคุณครูบ่อยไหม posez-vous souvent des questions à votre instituteur, Demandez-vous souvent votre instituteur ไม่ค่ะ ดิฉันถามท่านไม่บ่อย non, je ne le demande pas souvent, Non, je ne le demande pas souvent. ตอบกลับ répondre, Répondre. ช่วยตอบกลับด้วยค่ะ répondez s'il vous plaît, Répondez s'il vous plaît. ดิฉันตอบกลับ je réponds, Je réponds. ทำงาน travailler, Travailler. เขากำลังทำงานอยู่ใช่ไหม travaille-t-il en ce moment, Travaille-t-il en ce moment ใช่ค่ะ เขากำลังทำงานอยู่ oui, il travaille en ce moment, Oui, il travaille en ce moment. Ma. Venir. Venir. Venez-vous. Venez-vous. Oui, nous arrivons tout de suite. Oui, nous arrivons tout de suite. You. habiter, Habiter. คุณอยู่เบอร์ลินใช่ไหมคะ habitez-vous à Berlin, Habitez-vous à Berlin ค่ะ ดิฉันอยู่ในเบอร์ลิน oui, j'habite à Berlin. Oui, j'habite à Berlin.